en jy sal sê jy weet dat ik die Heere is. Ek sal jy vergewe oor alles wat jy gedoen het. Dan sal jy denk aan wat jy gedoen het, en jy sal so skam wees dat jy nie sal kan praat nie. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is.